Pradžios knyga 22 skyrius. Po šių įvykių Dievas mėgino Abromą. Jis tarė jam, Abromai, tas atsiliepė, aš čia. Tada jis tarė, imk Izaoką, savo vienintelį sūnų, kuri myli, ir eik į Morijos šalį. Ten aukok jį kaip deginamąją auką ant kalno, kurį tau parodysiu. Abromas atsikėlė anksti rytą, pasibalnojo asilą, pasiemė jaunuolius ir Izaoką, savo sūnų. Prisiskaldė malku deginamai aukai ir išėjo į vietą, kurią jam Dievas buvo nurodęs. Trečią dieną Abromas iš tolo pamatė tą vietą Abromas tarė savo jaunuoliams, pasilikite čia su asilu, o mes su sunumi nueisime ten ir pagarbinę sugrįžime pas jūs. Abromas, paėmęs malkas deginamai aukai, uždėjo ant savo sunaus Izaoko pečių, o pats pasėmė ugnies ir peilį. Jiems beinant, Izaokas tarė savo tėvui mano tėve. O tas atsiliepia, aš čia, sunau. Jis klausia, štai ugnis ir malkos, bet kur yra eriukas deginamai aukai? Abromas atsakė, Dievas parūpins savo eriuką deginamai aukai, mano sunau. Taip juodu ėjo toliau. Jiems atėjus į vietą, kurią Dievas buvo nurodęs, Abromas pastatė aukurą, uždėjo ant jo malkas, surišo savo sūnų Izaoką ir ji uždėjo ant aukuro. Abromas ištėsė savo ranką ir paėmė peilį, kad nužudytų sūnų. Viešpatės angelas pašaukė jį iš dangaus. Abromai, Abromai! Tas atsakė, aš čia nekelk savo rankos prieš vaiką ir nieko jam nedaryk. Dabar žinau, kad bijai Dievo ir nepagailėjai man savo vienintelio sunaus. Abromas pakėlęs akis pamatė netoliese aviną, įstrigusi ragais į tankų krumokšnį. Jis paėmė jį ir aukojo deginmąją auką vietoj savo sunaus. Abromas pavadino tą vietą viešpats mato. Ir šiandien dar sakoma, ant kalno, kur viešpats mato. Viešpatės angelas antrą kartą pašaukė Abromą iš dangaus ir tarė, savimi prisiekiu, sako viešpats, kadangi tu tai padarei ir nepagailiai savo vienintelio sūnaus, aš laimintę tave palaiminsiu ir dauginte padauginsiu tavo palikuonis, kad jų bus kaip žvaigždžių danguje ir kaip smilčių jūros pakrantėje. Tavo palikuonis užims savo priešų vartus. Ir per tavo palikuonis bus palaimintos visos žemės tautos dėl to, kad paklausiai mano balso. Abromas sugrįžo pas jaunuolius Ir jie nuėjo į Beršebą. Ir Abromas gyveno Beršeboje. Po šių įvykių Abromui buvo pranešta. Milka pagimdė sūnų tavo broliui Nahorui. Pirmagimi Uca ir Buza. Jo broli ir Kemuelį, Aramo tėvą. Kesedą, Hazoją, Pildašą, Idlafą ir Betuelį. Betuelio duktė buvo Rebeka. Šituos aštuonis Milka pagimdė Abromo broliui Nahorui. Be to, jo sugulovė Reuma pagimdė Tebachą, Gahamą, Tahašą ir Maaką.